na katika jambo ambalo hakuna budi lazima watu waelekezwe na kufundishwa na kutahadharishwa ni watu kuwa mbali na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tupate salama tusalimike sisi na familia zetu na heshima zetu na mali zetu ni sisi kulazimiana na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuifuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريق بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أميليزة كتفسنا جويا خباري هيوان أبي جري جابر بن سليم هيوان anaeleza kwamba raaitu rajulan yasduru an an ra'yihi la yaqulu la yaqulu shay'an illa sadaru anhu nilimuona mtu watu wanamsikiliza yeye na watu wanashikamana na yale anayoyasema yeye hakisema neno hakuna mtu anayelipinga wala hakuna mtu anayelijadili wanapokea na kufanyia kazi la yakulu shay'an hasemi chochote illa sadaru anhu isipokuwa wanapokea wanashikamana nacho na kufanyia kazi hawajadili chochote wanamsikiliza yeye tu wala hawamsikilizi mtu mwingine qultu man hadha asema abi juraini kauliza huyu ni nani kwa maana desturi watu wanafahamu watu wanapokuwa wamekusanyika pamoja mtu akizungumza wengine wanachangia maneno mtu akileta jambo wengine wanaongezea habari mbona huyu mtofauti yeye akisema hakuna mtu anayejadili yeye akisema watu wanaitika sami'na wa ata'na hakuna ziada ya habari kwa nini ni nani huyu aliposema hivi kuwauliza masahaba qalu hadha rasulullah wakamwambia huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam manake adabu kwa mtume wa Allah akikwambia jambo wewe unatakiwa ulipokee na ulifanyie kazi akikuamrisha jambo wewe unatakikana utekeleze hupewi nafasi ya kutoa rai yako katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai na akiwa mayiti kama hawa masahaba walikuwa ni wanafunzi wake na wana mapenzi makubwa na mtume na alipokuwa akizungumza neno walikuwa wanalipokea na kufanyia kazi basi na sisi wajibu wetu ni hivyo hivyo walipokuwa wakifanya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana alipoambiwa hilo jambo asema qultu alayka assalamu ya rasulullah nikamsalimia nikasema amani iwe juu yako ewe mtume wa Allah lakini akatanguliza alaika salamu ya rasul. mtume hakuitikia salamu ya yule bwana na yule bwana alirudia marataini ametoa mara ya kwanza mtume hakuitika na akatoa mara ya pili na mtume hakuitika salamu yake alaika salamu ya rasulullah mtume kakaa kimya akarudia tena alaika salamu ya rasulullah mtume akanyamaza hakuitika qala mtume aliposema akamwambia la taqul alayka salam usiseme alayka salam sisi waislamu hatusalimiani namna hiyo la taqul alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul mayyit kwa sababu hiyo alayka salam ni maamkizi kutumia jahiliya katika kusalimia maiti wanapokwenda makaburini manake ni jambo lilikuwa katika ada za wajahilia za watu wajinga sio katika mafundisho ya Uislamu ama sisi waislamu hatusemi alayka salam qul assalamu alayka mtume akamfundisha aseme assalamu alayka katika nukta hii tunajifunza kwamba kazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam Allah ametuambia wa in tuti'uhu tahtadu ikiwa mtamtii mtume mtaongoka kwa maana mtume hawezi kumwacha mtu katika dhalala mtume hamuachi mtu katika upotovu vyovyote atakapokuwa huyu ni mtu mzima amekuja mbele za watu ni mgeni hajui ameuliza akaambiwa huyu ni mtume wa Allah akamsalimia akakosea salamu mtume akamrekebisha hapa unaona tofauti ya da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam unaona hikma ya mtume hapa tofauti na hikma za watu wengine akikosea mtu mzima watakiwa umvumilie kwenye makosa au sio utamwambia baadaye mkimaliza kikao chenu dini haiko namna hiyo umekosea unarekebishwa na kurekebishwa na wewe ukakubali kurekebishwa ndio tabia ya Kiislamu kwa huyu bwana alipokosea salamu mtume hakuitika salamu yake mtume alimrekebisha na hili tunawahusia watu wazima ambao wana watoto na wadogo zao watu ambao wako chini ya umri wao wanaowaheshimu na kuwasikiliza wanapokuwa wamekosea katika mambo wasiwavumilie na kuwaacha kwenye makosa eti watawarekebisha baadaye hapana pale pale alipokosea mrekebishe lakini kama ni mkubwa wako na kama ni kiongozi wako angalia mazingira kwanza kabla ya kumrekebisha katika hilo ili madhara yasije kuwa ni makubwa zaidi kuliko manufaa mtume akamwambia yule bwana kul assalamu alayka sema assalamu alayka yule bwana akasalimia alipoelekezwa na mtume qala yule bwana asema jabir ibn sulaim abi jurai akasema anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam wewe ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ataka kuthibitisha ameambiwa kwamba huyu ni mtume wa Allah ameuliza mtume wewe ni mtume wa Allah qala mtume akamwambia ana rasulullah mimi ni mtume wa Allah alladhi idha asabaka dhurrun fada'awtahu kashafahu anka Allah alimtuma mimi ni yule ambaye wewe utakapokuwa umepatwa na matatizo na madhara yoyote halafu ukamuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea hayo madhara yaliyokupata wa in asabaka amusanatin na utakapokuwa umepatwa na ukame katika kilimo chako katika shamba lako mazao hayakuota fada'autahu ukamuomba Allah ambataha lak Allah atakuoteshea mazao yako وإذا كنت بأرض الفقراء أو فلات فضلت راحلتك utakapokuwa mbali na miji kwenye safari zako ardhi ambayo haina majumba wala haina watu mnyama wako akapotea na hujui mahala pa kumpata ukamuomba raddaha alaik Allah tabaraka wa taala atakurejeshea mnyama wako huyu bwana alipomuuliza mtume mtume sallallahu alayhi wasallam ingetosha tu akamwambia mimi ni mtume wa Allah alafu akamsikiliza kitu gani anahitajia lakini mtume aliitumia hiyo hiyo nafasi kwamba ni nafasi ya kumwelimisha huyo Allah aliyemtuma mimi ni yupi akamfundisha tauhidi jambo ambalo muislamu leo akipatwa na matatizo hajui wapi akaombe Allah huufanya kuwa ni wa mwisho baada ya kuwa amekwenda kwenye mizimu akafeli amekwenda pangoni akafeli kaenda kwa mganga wa pili mganga wa tatu mganga wa nne mganga wa tano kisha anasema inabidi kumwomba Mwenyezi Mungu sasa maji yamefika shingoni hakuna anayeweza kutusaidia isipokuwa ni Allah anamkumbuka Allah baada ya kuwa amekosa kule alikoelekea lakini mtume akaanza kumfundisha huyu jambo la kwanza ni kumjua huyo aliyemtuma mimi nani na wewe muislamu utakapofahamu kwamba hakuna anayeweza kuyaondoa matatizo yaliyokupata katika maisha yako madhara ya aina yoyote isipokuwa Allah basi wewe utakuwa karibu na Allah lakini anayeweza kukuondolea ukame na madhara katika mashamba yako anayeweza kukurejeshea vilivyopotea katika mali zako hakuna mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha yule bwana at-tauhid akamfundisha aqida hii ndio aqida iliyokuwa salama mambo yako shida zako matatizo yako mrejeshee Allah subhanahu wa ta'ala amma yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as nani anayeweza kumjibu yule aliyesungwa na matatizo na akamuondolea dhiki na tabu alizokuwa nazo hakuna mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume akamwelekeza yule bwana na yale maneno yakamwathiri yule bwana yalipomwathiri yale maneno akasema yule bwana qult i'had ilayya niusie wewe mtume wa Allah maneno uliyoniambia nimeyaelewa nimeyakubali naomba usia wako mtume akamwambia la tasubbanna ahadan usimtukane mtu yoyote usimtukane yeyote na ilipokuja ahadan katika sigha ya nakara akafahamu kwamba hapa sio kwamba wazungumza wanadamu peke yao nisimtukane yoyote manake matusi ni tabia mbaya yule bwana anasema jabir fama sabaktu ba'dahu hurran wala abada kuanzia baada ya pale mtume kanambia maneno hayo sikumtukana mimi mtu aliyekuwa huru wala sikupata kumtukana mtumwa sikuwahi kwenye maisha yangu baada ya pale wala ba'iran wala shatan wala sikuwahi kumtukana ngamia na wala sikuwahi kumtukana mbuzi au kondoo na wewe jiulize baada ya kusikia kwamba mtume amekataza matusi je umeacha kutukana ama haujaacha kutukana kwa sababu kufuata sunna kama ulivyofuata aqida ukaikubali basi pia ni lazima tabia ukubali wewe ni mtu ambaye mdomo wako umeathirika na lugha za kejeli za matusi na dharau umeacha au bado hujaacha Jabir alipohusiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa la tasubanna ahadan, usimtukane yoyote. Alifunga mlango wa matusi kwa viumbe vyote, hakumtukana mwanadamu wala hakumtukana mnyama mtume hakuishia hapo ameanza kumfundisha aqida kisha kamfundisha adabu baina ya yeye na viumbe wenzake baada ya kumfundisha adabu baina ya yeye na Mola wake kisha mtume akamwambia wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf usidharau jema lolote midamu ni jema usidharau usidharau jema lolote wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilayka wajhu wa an tukallima akhaka na wewe kuzungumza na ndugu yako muislamu mwanadamu mwenzako wa anta munbasitun ilayhi wajhuka ukiwa uso wako umekunjuka usimkasirikie mwanadamu mwenzako usizungumze na mtu kwa hasira kule kuzungumza kwako wewe na mtu ukawa na bashasha katika uso wako inna dhalika min almaruf hilo pia ni katika wema unaandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala hebu jalia kwamba wewe utakuwa ni mtu mwenye bashasha na wanadamu wenzako una thawabu ngapi kwa siku moja katika wema ni wewe kuzungumza na watu vizuri ukiwa umewakunjulia uso hata kama amekuudhi lakini usimkunjie uso hebu angalia jambo la kukunja uso lilivyokuwa na madhara kwamba kuukunjua uso wako wewe ukawa na bashasha na wenzako mtu hapati tabu kuzungumza na wewe inna dhalika min almaruf hilo ni katika wema mtume akamfundisha huyu bwana amemfundisha mazingira ya tabia miamala mizuri baina yake na mula wake amemfundisha mazingira na miamala mizuri baina yake na wanaviumbe wenzake ishi hivyo na viumbe wenzako lakini pia akamfundisha adabu baina ya yeye na mwili wake na mavazi yake pia akamwambia irfa izarak warfa izaraka ila nisfi saq nyanyua nguo yako mpaka nusu ya muundi nyanyua nguo yako mpaka nusu ya muundi wako kwenye, kwenye mguu wako kabla ya kufika kwenye goti lako katikati baina ya jicho la mguu na goti huu mfuko wa katikati unaitwa muundi amwambia nyanyua nguo yako ila nisfi saq warfa izaraka ila nisfi saq nyanyua nguo yako mpaka nusu ya muumbi fa in abaita ikiwa hilo hutoliweza kuvaa nguo nisfu saki huwezi fa ila alka'baini iteremshe mpaka kwenye macho mawili ya miguu wa iyaka wa isbali alizari chukua tahadhari na ole wako acha kabisa kurefusha nguo yako ikavuka fundo mbili za mguu nguo ya mwanaume wa Kiislamu haitakiwi kuvuka fundo mbili za mguu iwe ni kanzu iwe ni suruali iwe ni kikoi iwe ni shuka hairuhusiwi kuvuka fundo mbili za mguu mtume anamwambia nguo yako isivuke fundo mbili za mguu fa innaha min almakhila nguo ikivuka fundo za miguu hiyo ni kibri tayari unahesabiwa wewe una kibri hata kama umevaa kwa mazoea kwamba wewe tangu umezaliwa ulikuwa unavaa hivyo nyumbani mnavaa hivyo wazazi wakuvalisha hivyo mpaka umekuwa mkubwa wavaa hivyo umezoea basi elewa kuvaa hivyo min almakhila ni majivuno ni kibri ni dharau ni tabia mbaya haifai wa inna Allah la yuhibbu almakhila na allah hapendi watu wenye majivuno allah hawapendi watu wenye kiburi tengeneza nguo zako kwa hiyo nguo ya mtu pia hutoa heshima yake huyu ni mtu mwenye busara huyu ni mtu asiyekuwa na busara kabla hujazungumza naye mandhari yake na haia yake inakupatia sura yake sura yako inavyoonekana nje basi ionekane ndani umejaliwa walillahi alhamdu nguo yako nisfu saka unavaa nisfu saka ama haijavuka fundo mbili za miguu basi hiyo adabu uliyoshikamana nayo na ndani ya moyo wako pia adabu hiyo uwe nayo kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule bwana wa inimru shatamaka ikitokea mtu yoyote amekutukana tukumbuke kule mwanzo amemkataza kutukana amemkataza matusi sasa anamwambia wa inimru shatamaka ikitokea mtu yoyote amekutukana wa ayyaraka bima ya'lamu fika akakufedhehesha kwa jambo analolijua upo nalo labda ni mwizi akakufedhehesha mbele za watu wanaokuheshimu hawajui kama wewe ni mwizi akakutambulisha wewe ni mwizi uliba kwa fulani kitu fulani mahala fulani amekutukana amekufedhehesha ama una tabia fulani mbaya hakuna watu wanaijua tabia hiyo yeye anaijua hiyo tabia kwako akakufedhehesha wa inimru'un shatamaka na ikitokea mtu yoyote amekutukana wa ayyaraka akakufedhehesha akafunja heshima yako bima ya'lamu fika kwa jambo lolijua uko nalo wewe hiyo ni tabia yako fala tuayiruhu bima ta'lamu fihi wewe usirejeshe usimfedheheshe kwa lile unalolijua yeye yuko nalo kwa hiyo mtu amekutukana na hakutosheka akakuvunjia heshima yako akakudhalilisha wewe usimdhalilishe fa innama wabalu dhalika alayhi muache madhambi yatakuwa juu yake maelekezo haya na mafundisho haya mtume sallallahu alayhi wasallam kawafundisha masahaba zake wakaishi hivyo heshima yao ikawa kubwa sana nafasi yao ikawa kubwa sana kwenye jamii wakafanikiwa duniani wakafanikiwa akhera kama alivyowafundisha aqida sahihi akawafundisha ibada sahihi akawafundisha miamala na watu mizuri akawafundisha tabia za wao namna ya kujipamba katika mavazi yao utaona kwamba sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni shamilan fi jamii hayati al-insan imeenea katika maisha yote ya mwanadamu na mwanadamu anatakikana kuyatabiki haya mafundisho kwenye maisha yake ya kila siku kila siku aishi katika maisha ya sunna na utakapoishi katika maisha haya umeishi katika uislamu na huo ndio uislamu sahihi aliyokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kama alivyosema al-Imam Malik rahimahullah ta'ala wa ghayruhu min as-salaf as-sunnah mithlu safinati nuh sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ni mfano wa jahazi ya Nabii Allah Nuh alayhi salam alimamu malik ameifananisha sunna ya mtume na jahazi la nuhu alaihi ssalam man rakibaha naja aliyelipanda jahazi hilo alisalimika na wewe ukihitaji kusalimika uokoke na shari na fitna na balaa katika ulimwengu huu lazima sunna lazimiana na sunna ishi katika mfumo na maelekezo aliyoyaelekeza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unayo mifano mingi katika maisha yako muangalie yule ambaye aliyevunjiwa heshima yake alafu hakuridhika na yeye akamvunjia heshima yake matokeo yake yalikuwa ni nini sina yeye heshima yake ilivunjika zaidi muangalie yule ambaye ametukanwa alafu na yeye akajibu matusi mwisho wake ilikuwa ni nini hakadha lazima sisi tujipambe na tuishi katika mfumo na maelekezo aliyetuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo atakayeingia katika jahazi ya sunna amesalimika na hivyo hivyo kila aliyewakubali mitume akawafuata alisalimika na kila aliyewakhalifu aliangamia waman takhallafa anha halaka na yule aliyekhalif akaenda kinyume aliangamia ukitaka kusalimika ishi kwa maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukitaka kutengeneza heshima yako itengeneze kwa kufuata na kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam utazijuaje sunna uko mbali na darsa utazijuaje sunna hupendi kusikiliza utazijuaje sunna hupendi kukaa karibu na watu wa sunna utazijuaje sunna hupendi kuwauliza watu wa sunna haiwezekani haiwezekani kuwa karibu na watu wa sunna lazimiana na watu wa sunna leo utajua moja kesho utajua la pili kesho kutwa utajua la tatu tenga muda wako kwa ajili ya kujifundisha sunna ndio kujifundisha dini alislamu huwa sunna wa sunnatu hiya alislam uislamu ni sunna na uislamu sunna ni uislamu huwezi ukajifundisha uislamu ulio farighi na sunna uliokuwa hauna sunna huo utakuwa sio uislamu huwezi kupata uislamu sahihi nje ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali amepokea hadithi ya Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala katika sunan Ibn Majah hadithi kutoka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ambayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema qala Allah subhanahu amesema Allah aliyetakasika ibna adam ewe mwanadamu tafarraq liibadati embu jipokeshe kwa kuniabudu mimi Mola wako embu kuwa ni mtu unashikamana na ibada fungamana na dini amlatu sudraka ghina kifua chako nitakujaza utajiri utakuwa ni mtu mwenye ghina nafsi mwenye kutosheka manake kila unachokipata katika riski utatosheka nacho na kikija kitatosha shida zako kuna maisha tunakwenda mbio kuyatafuta kwamba nina matatizo moja mbili tatu mtayatatua namna gani mtume anasema Allah anasema wewe faridhi katika ibada lazimiana na ibada ukilazimiana na mafundisho ya mtume unalazimiana na ibada mtume kakufundisha namna ya kuongea na watu mtume kakufundisha namna ya kuvaa mtume kakufundisha namna ya kuamiliana na watu mtume kakufundisha namna ya kumwabudu Mola wako wewe ukidumu katika sunna umedumu kwenye ibada kwa sababu hakuna jambo ila mtume kakufundisha sasa tafarraga li ibadati tenga muda jikwekeshe kwenye ibada zangu amnatu sadraka ghina mimi nitakachokifanya cha kwanza nitakujazia ghina katika nafsi yako utakuwa ni mtu unatosheka na kile unachokipata katika riski yako riski yako haitakuwa kubwa lakini itakuwa kutokana na hali yako na majukumu uliyokuwa nayo lakini pia wa asuddu faqrak nitauzuia umaskini wako usikushughulishe utakuwa ni mtu maskini lakini haikushughulishi watoto hawajanywa chai halikushughulishi mke wako sijui hajapata kitenge haikushughulishi yani utaona kwamba umaskini wako ni wa kawaida na maisha yako ni ya kawaida na riski yako ya kula ipo mwenyewe tabia ya umaskini unakushughulisha au haiko hivyo eh utaiba kwa sababu ya kuogopa umaskini, utadhulumu kwa sababu ya umaskini, utakuwa muongo, unaogopa umaskini. Kila jambo utalifanya, utafuta riski upate haraka. Sasa Allah atakuzuilia haya, alafu Allah atakujalia kuwa ni mtu mwenye kutosheka. Una matatizo, wanauma watoto, wana malaria, hujui dela ya sindano utatoka wapi. Allah akuletea riski, inatosha kununua dawa za watoto, inatosha chakula cha leo. Unatibu mke wako na watoto, unapata chakula, unaendelea na ibada zako hauna ya kuweka akiba lakini haijakupepehesha kwenye jamii yako huna ya kuweka kwenye akaunti yako lakini hujapata kulala njaa kwenye nyumba yako Allah anakustiri anaku, wewe kisha akasema illa mtafa'al kama hautajiweka kwenye ibada yangu hauna muda wa kuniabudu wewe una muda na maisha yako hakuna tabu endelea amlaatu sadraka shughla kifua chako nitakijaza shughuli kazi zitakuwa nyingi kila jambo utataka wewe likushughulishe na mambo yote itakushughulisha mkeo atakushughulisha watoto atakushughulisha wafanyakazi atakushughulisha biashara atakushughulisha TRA atakushughulisha polisi atakushughulisha mpaka utajuta kwa nini wewe unaendelea kuishi katika dunia hii kwa hiyo Allah atajaza kifua chako shughuli si hauna muda wa kukaa darasa basi hata muda wa kukaa na mkeo pia utaukosa hauna muda wa kukaa darsa hata muda wa kukaa na watoto wako nyumbani utaukosa si wapo wanaume kutoka saa kumi na moja hadi saa tano usiku mtoto hamjui baba yake kwa nini umeamua kwamba wewe huna muda na ibada una muda na maisha sasa Allah tabaraka wa taala akushughulisha katika hiyo dunia yako lakini pia walam asudda faqarak ule umaskini wako sintouziwia usikushughulishe umaskini utakushughulisha hakuna kitu utakuwa unaogopa kama kufilisika kama unacho na hakuna kitu utakuwa unaogopa kama ufakiri kwa nini niitwe maskini haiwezekani sikubali kwa utachukua cha huyu utachukua cha huyu na wewe kila siku utazungumzwa na watu vibaya tukitaka tuishi kwa salama maisha mazuri turudi katika sunna tenga muda haikudhuru kukaa darasani baina ya magharibi mpaka isha haikudhuru kukaa darasani baina ya salati subuhi mpaka tuluu shamsi haikudhuru kwa nini ukose darsa ni kweli unahitajia kukaa na watoto haikudhuru kwenda kuhudhuria sala za jamaa haikudhuru kusikiliza hadithi ya dhuhuri dakika 15 dakika tano haikudhuru kuswali sunna kablia na baadia ukitaka kutengeneza maisha yako lazimiana na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu na kipindi kingine cha kesho insha allah mengine tunayaacha tutayazungumza kesho jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam